Dikarenakan diantara tanda diterimanya amalan soleh adalah diiringinya amalan soleh tersebut dengan amalan soleh selanjutnya. Ketika kita beramal soleh beribadah di bulan Ramadhan, maka hendaknya kita ikuti dengan tetap ibadah beramal soleh di bulan setelah Ramadhan. bahkan kita berupaya untuk memperbaiki meningkatkan amalan soleh kita dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Kita upayakan, kita usahakan amalan kita setelah Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya itu lebih baik daripada amalan saleh sebelum Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dia mengatakan laisal idu liman labisal jadid hari raya itu bukan untuk orang yang mengenakan pakaian baru innamal idu liman taatuhu tazid namun yang namanya hari raya yang hakiki Orang yang berhari raya Yang sebenarnya adalah orang yang Ketaatan-ketaatannya bertambah Tentu ketika kita melihat Atau membaca dan mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab ini rahimahullah Maka kita sangat-sangat khawatir -sangat Apakah kita mampu untuk meningkatkan ketaatan kita setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan ataukah tidak mampu? Dan di antara ciri orang-orang yang bertakwa yang mana Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin hanyalah Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa sehingga siapa saja yang ingin diterima amalannya maka dia harus menjadi orang yang bertakwa Bertakwa dalam amalan artinya ketika beramal dia ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulnya. Di antara tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka begitu merindukan bulan Ramadan. Tentunya rindu Ramadan artinya dia rindu rindu dengan amalan suasana ketaatan di bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab juga rahimahullah mengatakan qulubul muttaqina ila hadzasy-syahri tahin wa min alami firaqihi tain. Hati orang-orang yang bertakwa begitu mendambakan, merindukan bulan ini, bulan Ramadan. Ini ciri atau tanda orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa begitu merindukan, mendambakan yang namanya bulan Ramadan. Ketika mereka sudah melaluinya, maka mereka merindukan kapan lagi datang Ramadan Mereka begitu senang Berbahagia, gembira Dengan bulan Ramadan Sehingga banyak kaum muslimin Terutama di channel-channel mereka Di internet Di penanggalan kalender mereka Kalender hijriah disebutkan Sekian hari lagi Ramadan Menunjukkan mereka rindu Sehingga dikhususkan di kalender ditulis sekian ratus hari lagi Ramadan. Terus sampai sekian hari lagi Ramadan ketika di bulan Syakban sampai mendatangi menjumpai bulan Ramadan. Ini insyaallah termasuk tanda kerinduan dia kepada bulan Ramadan. Dan sebaliknya hati orang-orang yang bertakwa begitu sedih di saat berpisah dengan bulan Ramadan. Sedih. Mengapa? Karena Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang paling mulia, yang penuh barokah, amalan, pahala ditingkatkan, dilipat gandakan yang tidak dijumpai di selain Ramadan. Dia merasakan semangat yang tinggi Ibadah yang luar biasa Di bulan Ramadan Puasa Membaca Al-Quran Salat Tarawih Memberi makan Memberi makan berbuka Orang-orang berpuasa Berinfak, sodakoh Berbakti pada orang tua Dan yang lainnya Dari amalan sholat yang dia lakukan Dia kerjakan dia maksimalkan di bulan Ramadan. Maka ketika lewat bulan Ramadan dia pun merasa kesedihan, merasa sangat sedih. Tentunya orang yang rindu dengan Ramadan dan sedih berpisah dengannya dia akan berusaha untuk mempertahankan apa yang telah dia lakukan di bulan Ramadan. Ketika dia berpuasa Ramadan maka dia lanjutkan dengan puasa Syawal. Sekarang masih di bulan Syawal, pertengahan Syawal, maka masih ada kesempatan untuk berpuasa Syawal bagi yang belum. Bahkan dia berusaha setelah selesai puasa Syawal yang mana keutamanya sangat besar, orang yang puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari Syawal maka seperti puasa 1 tahun kata Nabi. Karena satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Puasa sebulan Ramadan sama dengan puasa eh, sepuluh bulan. Puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan puasa enam puluh hari atau dua bulan. Sehingga puasa Ramadan ditambah Syawal 6 hari sama dengan puasa satu tahun. Ketika dia setiap tahun seperti ini Ramadan, Syawal, Ramadan, puasa syawal 6 hari Terus setiap tahun berarti dia Seperti puasa Sepanjang tahun Setelah itu dia berusaha Untuk puasa sunnah yang lainnya Semampunya Semaksimal mungkin Seperti puasa Senin Kamis Dan juga puasa Ayyamul Bid 3 hari Setiap bulan Yang ini juga sama pahalanya seperti puasa satu tahun Karena tiga hari puasa sama dengan puasa satu bulan Kalau dia setiap bulan puasa tiga hari Berarti sama dengan puasa satu tahun Di bulan Ramadan kita mengerjakan tiang Ramadan atau sholat, sholat tarawih Maka diteruskan dengan qiyamul lail dengan salatul lail salatut tahajud jangan ditinggalkan karena tetap kita beribadah selama kita masih punya nyawa masih ajal belum datang qiyamu ramadan diteruskan dengan salat tahajud berusaha untuk tidak ditinggalkan minimalnya salat witirnya membaca Al-Qur'annya pun sama tidak diputus Tidak dihentikan Dia tetap membaca Al-Quran Mempertahankannya Bahkan berupaya lebih baik daripada sebelum Ramadan Misalkan sebelum Ramadan Dia hanya membaca setengah juz sehari Maka sekarang tingkatkan Satu juz atau setengah juz lebih Untuk menunjukkan dia benar-benar Orang yang rindu dengan bulan Ramadan Demikian pula amal soleh yang lainnya membantu orang fakir, orang miskin, infak sodakoh, berbakti pada orang tua dan yang lainnya dia tetap pertahankan dan dia lanjutkan di bulan Syawal dan seterusnya. Karena yang namanya amalan seorang mukmin tidak akan terputus sebelum ajalnya. Sebagaimana yang Allah Taala firmankan Wa budrobbaka hatta ya'tiyakal yaqin ibadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al yaqin sesuatu yang diyakini yaitu kematian al maut dan juga firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang bertakwa Wahai orang yang beriman bertakwalah kalian Kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Diperintahkan untuk tetap ramal soleh di atas keislaman Sampai mati Sampai ajal datang dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza abdu in qata'a amaluh. Apabila seorang hamba meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Maka dalam hadis ini Nabi tidak menjadikan pemutus amalan kecuali al-maut kematian. Berarti sebelum meninggal dunia, sebelum mati maka tetap seorang mukmin beramal soleh sampai ajal mendatanginya. Maka intinya kita berupaya untuk tidak berubah keadaan kita. Yang mana Ramadan begitu semangat beribadah maka di bulan Syawal pun tetap semangat semaksimal mungkin apa yang dia mampu. Sebagaimana nasihat Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ya man waffa Ramadan ala ahsani hal la tataghayyar ba'dahu fi syawal wahai orang yang beramal saleh di bulan Ramadan secara sempurna semaksimal mungkin dalam badan yang terbaik maka jangan langkah berubah setelahnya di bulan syawal nasihat para ulama yang begitu indah yang kalau kita pahami renungi maka insyaallah menjadi sebab atau menjadi pemacu kita untuk tetap beramal soleh di antaranya adalah tolabul ilmi mengadakan majelis ilmu insyaallah seperti biasa kita di hari Senin malam Selasa akan membacakan atau membahas kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Al sekarang sampai kepada hadis yang ke-21 tentang iman dan istiqamah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Abu Amr dan ada yang mengatakan Abu Amroh kunyahnya namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka wahai rasulullah katakanlah untukku di dalam Islam tentang suatu ucapan yang mana aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selainmu Beritahukan, kabarkan kepadaku satu kalimat, satu ucapan di dalam Islam, tentang Islam. Yang mana dengan ucapan ini aku sudah merasa cukup sehingga aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau. Qala maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan atau menjawab mengabulkan permohonan tersebut Qul amantu billahi Thummastaqim Katakanlah Aku beriman Kepada Allah Kemudian Istiqomahlah engkau Di atas Ucapan tersebut Ucapan aku beriman Kepada Allah Ruahu Muslim Ruayat Al-Imam Muslim Rahimahullah di dalam syarahnya Syekh Ibn Thaymin Rahimahullah mengatakan Qawluhu ucapan Sufyan bin Abdullah Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Qulli fil islami qawlan La as'alu anhu ahadan ghairaka Katakanlah untukku Di dalam islam suatu ucapan yang aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau yakni maksudnya qawlan yakunu jami'an wadihan bayinan. maksudnya satu kalimat suatu ucapan yang jami' yang makna itu menyeluruh lengkap wadihan gamblang bayinan, jelas Satu kalimat yang maknanya sangat luas mencakup amalan di dalam Islam secara secara keseluruhan globalnya. Yang mana dengan kalimat tersebut aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah di atas ucapan tersebut. Aman tu bilah, Aku beriman kepada Allah hadza bil qalbi. tu bilah, aku beriman kepada Allah ini dengan hati maksudnya dalam hatinya, amalan hati. Keimanan kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu adalah amalan hati. Wal istiqamatu takunu bil amali. Sedangkan istiqamah itu terwujud dengan amalan. Berarti dalam satu kalimat ini tergabung padanya, tercakup padanya amalan hati dan amalan anggota badan. Fa'aqahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimataini tatadammanani ad-din kullahu maka nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada sahabat tersebut Sufyan bin Abdullah dua kalimat aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah dua kalimat yang mencakup permasalahan agama Islam seluruhnya kalau kita ingin tahu apa itu isi ajaran Islam maka ada dalam dua kalimat ini. Amantu billahi tsummastaqim. Qul amantu billahi tsummastaqim. Fa amantu billahi maka aku beriman kepada Allah yashmalu imanan bi kulli ma akhbara Allah bihi azza wa jalla an nafsihi. Maka kalimat aku beriman kepada Allah itu mencakup keimanan kepada segala sesuatu yang Allah beritakan tentang dirinya seperti tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Wa 'anil yaumil akhir dan tentang hari akhir, hari kiamat. imani tentang hari kiamat dan yang berkaitan dengannya atau segala peristiwa yang ada padanya wa an rusulihi dan beriman tentang para rasulnya wa an kullima ursila bihi dan tentang segala sesuatu yang dengannya para rasul diutus yakni tentang kitab-kitabnya atau apa yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya di mana semuanya wa tatadammanu aidan al inqiyad dan juga mencakup al-inqiyad ketundukan terhadap apa yang dia imani tersebut walihada qala karena inilah nabi mengatakan tsummastaqim kemudian istiqomahlah engkau di atas ucapan aku beriman kepada Allah tersebut wa huwa mabniun ala al imani dan yang namanya istiqamah itu dibangun di atas keimanan iman baru istiqamah wa min thamma ata bi thumma adallati ala tartibi dan di sana yang di dalam hadis ini nabi menggunakan kata thumma kemudian yang menunjukkan atas urutan tidak bisa dibalik Iman dulu baru istiqamah Urutannya seperti itu Wal istiqamati waluzumi as-siratil mustaqimi Siratil ladhina an'amallahu alaihim Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhadai was-salihin Dan istiqamah Serta menetapi jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi siddiqin orang-orang yang tinggi imannya yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya dan para syuhada orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh wa mata bana insanu hayatahu ala hatainil kalimataini fahuwa sa'idun fid dunya wal akhirah dan kapan saja seseorang membangun kehidupannya di atas dua kalimat ini beriman kepada Allah kemudian istiqamah maka dialah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat sehingga sangat simple, sederhana syarat untuk bahagia dunia dan akhirat yaitu beriman kepada Allah dan istiqomah. Namun dalam prakteknya berat. Mungkin orang mampu bahkan semua orang bisa mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Namun apakah dia melaksanakan mengamalkan konsekuensi keimanan tersebut? Kalau mampu, alhamdulillah. Mampu mengamalkan kandungan atau isi atau konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah. Maka muncul pertanyaan berikutnya, apakah dia mampu istiqomah tetap beramal ia merupakan konsekuensi dari keimanan ataukah tidak? Ini yang berat. Banyak orang yang di awal-awal mampu beramal soleh, tapi hanya mampu sekian waktu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun misalnya. Kemudian setelah itu dia mundur lagi, tidak mengamalkan lagi apa yang sebelumnya dia amalkan. Nah, ini berarti tidak istiqomah. Yang berat adalah istiqomah. Oleh karena itu yang mampu istiqomah maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa fi hadzal hadithi minal fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Di antaranya yang pertama hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala suali amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada mereka baik dalam urusan dunianya agamanya dan dunianya para sahabat orangnya paling bersemangat untuk bertanya dan mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat baik dalam urusan agama mereka maupun dunia mereka termasuk masalah prinsip ini keimanan dan istiqomah wa minha aqlu abi amr au abi amroh dan di antara faedahnya cabang dari faedah ini adalah begitu cerdasnya begitu berakalnya sahabat yang bernama Abu Amr atau Abu Amro Sufyan bin Abdullah. Haitsu sala hadha as-su'al al-'azima alladhi fihi an-nihayatu wa yastaghni an su'ali ayyi ahadin. Di mana Abu Amr Sufyan bin Abdullah bertanya dengan pertanyaan yang agung ini. yang di dalamnya di dalam pertanyaan tersebut ada puncak dari permasalahan, puncak dari ajaran Islam atau inti dari ajaran Islam. Yang dengan pertanyaan tersebut dia tidak akan bertanya kepada siapapun. Mengapa? Karena sudah cukup dengan kalimat ini. Qul amantu billahi tsumma Maka dia akan berusaha untuk mengamalkannya beriman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan tersebut sehingga dia tidak akan bertanya lagi kepada yang lain tentang prinsip tersebut tentunya dia akan belajar bagaimana tentang keimanan lebih detail dan istiqamah di atas keimanan yang detail tersebut haitsu qala limana sufyan bin Abdullah mengatakan kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka Wahai Nabi, wahai Rasul Ucapkanlah, katakanlah untukku di dalam Islam suatu ucapan Yang aku tidak akan menanyakannya kepada siapapun selain engkau Ucapan yang mencakup makna ajaran Islam secara global Ya Qala minha faedah yang berikutnya yang kedua, annahu ajma'u wasiyatin wa anfa'u wasiyatin. Ma tadammanahu hadzal hadits. Bahasanya wasiat yang paling mencakup yang paling luas maknanya dan faedahnya serta wasiat yang paling bermanfaat adalah apa yang dikandung dalam hadis ini. Berarti hadis ini adalah hadis yang berisi wasiat yang paling luas maknanya, paling mencakup seluruh ajaran atau permasalahan yang ada dalam Islam dan yang paling wasiat yang paling bermanfaat. Yaitu apa? Al-imanu billahi thumma, thumma istiqamatu ala dhalika Biqalihi amantu billahi thumma istiqim Yaitu beriman kepada Allah kemudian istiqamah Di atas keimanan tersebut Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah Faedah yang berikut yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Annal imana billahi la yakfi anil istiqamati Bahasanya beriman kepada Allah itu tidak cukup tanpa istiqamah Kalau hanya sekedar beriman kepada Allah Kemudian tidak, tidak istiqamah Kemudian dia tidak istiqamah maka tidak cukup Balla Buddha min imanin billahi min imanin billahi wa istiqamatin ala dini. bahkan harus adanya keimanan kepada Allah dan istiqamah di atas agamanya dan yang namanya istiqamah atau ad-dawam adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus dawam ini istiqamah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit Mengapa? Karena dengan sedikitnya, dengan istiqomahnya dia walaupun sedikit, amalan itu nyambung. Dia setiap hari membaca Al-Qur'an setengah juz. Mungkin ini dianggap sedikit dibandingkan dengan mereka yang hafal Al-Qur'an. Setiap hari itu minimal 4 juz membacanya, bahkan ada yang lima, enam juz sehari. Supaya apa? Supaya tidak lupa atau tidak dilupakan hafalan Al-Qur'annya. Maka mereka supaya tidak dilupakan hafalan Al-Qur'annya mereka berusaha membaca sehari 4 atau 5 juz. Sehingga 5 hari atau 6 hari atau 7 hari selesai membaca Al-Qur'an. Maka ketika seorang hamba hanya hanya mampunya setengah juz tidak masalah. Yang penting rutin rutin istiqamah setiap hari dia luangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an setengah juz di samping dia memurojaah hafalannya ini bagi yang belum hafal Al-Qur'an bagi yang sudah hafal Al-Qur'an sekalian membaca dan murojaah yang belum hafal Al-Qur'an maka ada dua amalan dia membaca Al-Qur'an dan membaca atau memurojaah hafalan dia apakah sudah satu juz dua juz maka supaya tidak hilang hafalannya dia murojaah sehari mungkin setengah juz atau seperempat juz atau sekian surat terserah yang penting jangan sampai dia hilang hafalannya maka dia berusaha untuk tetap setiap hari mengamalkannya membaca Al-Qur'an dan murojaah Demikian pula amalan soleh yang lainnya Sholat rawatib 10 atau 12 rokaat Dia berusaha untuk tetap mengamalkannya Tidak meninggalkannya Bahkan disyariatkan Bagi yang terluput Misalkan Qobliya subuh atau Qobliya zuhur Karena dia baru bangun atau dalam perjalanan telat masuk ke masjid Sudah sholat Eh, zuhur misalkan belum qabliyah maka boleh atau tetap disyariatkan dia qadanya mengerjakannya setelah salat zuhur setelah salat zuhur dia mengqadanya demikian pula ketika dia belum sempat qabliyah subuh dia bisa mengqadanya setelah subuh atau bagusnya ketika waktu duha Mengapa? Ini dalam rangka dia supaya di atas istiqomah dalam amalan. Maka disyariatkan mengqadha suatu amalan yang terlewatkan. Ketika memang masih bisa diqadha dan ada dalilnya. Yang berikutnya faedah yang terakhir di sini yang keempat annadinul islamiyya mabniyun ala hadainil amrayni bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas dua perkara ini dua prinsip yang sangat mendasar ini yaitu apa al-imanu wa mahalluhu al-qalbu iman iman kepada Allah dan yang lainnya yang wajib diimani yang tempatnya adalah hati iman adalah amalan hati wal istiqamatu wa mahalluha al jawarihu dan perkara yang dua yang prinsip yang di atas yang Islam dibangun di atasnya yaitu apa al istiqamah istiqamah di atas keimanan yang mana istiqomah itu tempatnya adalah anggota badan yakni bukti dia istiqomah adalah dengan amalan anggota badannya dia punya amalan hati punya keimanan dalam hati maka dia buktikan dengan amalan anggota badan amalan anggota badan dan dia istiqomah di atasnya di atas keimanan dan di atas amalan anggota badan tersebut wa kana lil qalbi minha nasibun lakin asla annaha fil jawarihi wallahu a'lam walaupun memang hati juga ada amalan yakni amalan itu enggak mesti dalam anggota badan tapi juga hati punya amalan berupa keyakinan, tawakal dan yang lainnya tapi hukum asalnya amalan itu atau istiqamah itu adalah dalam anggota badan. Allah taala a'lamu bissawab. Adapun ulama yang lainnya menjelaskan di alimam al nawawi sendiri rahimahullah dia mengatakan sabda Nabi qul amantu billahi tsumma istaqim katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah Maksudnya istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan sebagaimana yang telah dilarang kepadamu. Sedangkan istiqomah artinya mulazamatu tariqi bi fi'lil wajibati wa tarkil manhiyati. Tetap di atas jalan yang lurus. Komitmen di atas jalan yang lurus dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan larangan sebagaimana yang Allah firmankan fastaqim kama umirta maka istiqamah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah di atas ucapan tersebut maka para malaikat akan turun atau datang pada mereka yakni ketika menjelang ajalnya dengan memberikan kabar gembira yaitu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun surat fusilat ayat 30 yaitu janganlah kalian khawatir dan jangan bersedih jangan khawatir tentang masa depan kalian Jangan dan jangan bersedih tentang apa yang ditinggalkan harta dan keluarganya dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Di dalam tafsirnya disebutkan ketika para malaikat menghabarkan bahwasanya mereka yang istiqomah akan mendapatkan surga, maka orang-orang yang akan meninggal tadi mengatakan bagaimana dengan anak-anak kami, apa yang akan mereka makan? dan bagaimana keadaan mereka setelah kami meninggal dunia maka dikatakan kepada mereka nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah fusilat ayat 31 ayat setelahnya kami para malaikat adalah wali-wali kalian di dunia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat yakni natawalla amrahum ba'dakum fataqiru bidzalika ayunuhum yakni kami yang akan menolong mereka kami yang akan membantu urusan mereka setelah kalian meninggal dunia yakni Allah akan menjaga mereka dengan melalui para malaikat yang akan membantu mereka akan menjadikan mereka istiqamah sehingga dengan ucapan ini hati-hati mereka ataupun kondisi-kondisi mereka akan menjadi tenang ketika mereka dikabarkan akan mendapat surga mereka masih belum tenang masih memikirkan keluarganya maka mereka mengatakan kami para wali mereka yang akan membantu menangani urusan mereka setelah kalian meninggal dunia ini keutamaan orang-orang istiqamah mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang istiqamah amin ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu